dois pras de ani trumo, more trumo no țini foi. Dois pras de o ni luaiu, o tuti o ni li portai, bo bo bo li portai. Hai dois pras de mo de meri o ni luai, tuti o ni li portaiu, iată dumbarelon ca, moi dumbare qua. Ia ha do dumbare, moi dumbare qua. Da, spățăc și muha beti, de când eram liven ca voi, boboliven ca voi. De când eram live, more liven ca voi, Zouă și noapte tot imnamu, Oșcutul vechea pipălă tări, Bobobo pipa tări. Tá tá Ai doisprezece de trumon, more trumon ține foi, Doisprezece chimeri eu ni laiu, o tudo eu ni li purtai, Bobobo li portai.